บุ๊กทูห้าสิบสิงเวนตที่สระว่ายน้ำนาปิซินาวันนี้อากาศร้อน Hoje está calor เราไปสระว่ายน้ำกันไหม vamos à piscina คุณอยากไปว่ายน้ำไหม está com vontade de ir à piscina คุณมีผ้าเช็ดตัวไหม você tem uma toalha คุณมีกางเกงว่ายน้ำไหม você tem calções de banho คุณมีชุดว่ายน้ำไหม Você tem um maiô? คุณว่ายน้ำได้ไหม Você sabe nadar? คุณดำน้ำเป็นไหม Você sabe mergulhar? คุณกระโดดในน้ำเป็นไหม Você sabe saltar na água? อาบน้ำได้ที่ไหน onde está o chuveiro ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน onde estão os vestiários แว่นตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหน onde estão os óculos de natação น้ำลึกไหม a água é funda น้ำสะอาดไหม A água está limpa. น้ำอุ่นไหม A água está quente. ดิฉันหนาวมาก Estou com frio.